La saco, ella quiere fumar ropo y yo que ya vengo a sentir reloj, loco, co, Esa mañana la conozco, después te pintan los oídos y la voz, to, to, to, ¿En qué andas, primo? ¿Qué está haciendo mi ablillo favorito? En la chata con un par de gatas, tan en zorra, inquieta, bellaca, van re loca, quemando guaraipa y me sigue la gorra, pero no me atrapa. En la chata con un par de gatas Gato prototipo, tu combos tentativas, miñeri son dos convictos. Música para la zorra maldita y los adictos. Si huele a platico porque está dulce rico. Más <laughs> en Argentina, sigo haciendo el mismo para Tengo una tonta que está estaruda, le digo Shakira. La tengo sin seguro por si alguno tira. Los coches ATR rompiendo bocina. Ustedes me conocen, que están rebobina. Los guachos quieren ropa y la guacha vitamina. Y yo no sé en cuál estoy, mentira, yo estoy en la mía. Si Cariona pide más, está pidiendo cachivo para que la lastimas. Te regalaste, te mueve el culo, hace meses Y se copa, te yo me prendo un va, te huele a chocolate. Sigo prendido, encendido, loquito amanecido. Mi cerebro está en la chapa abajo con los diablos y quedan aturdidos. Es que me gusta el lío, gato, vos redolido porque no tengo padrino. Si quieren problemas, tienen que hacer más ruido. Que yo voy para el lío, directo a tirar tiro. Que yo no le erro. Si apunto a tino, negro, caco, argentino, un rocho latino. En la chata con un par de gatas, tan en zorra, inquieta, zorra inquieta, bellaca, van re loca, quemando guaraipa y me sigue la gorra, pero no me atrapa. Yo soy Cefe, mami, DJ Alan Gómez. 7, 2, 3, atentamente, la banda de los millones.